God van wraak, o Heere, God van wraak, verskyn in je glans. Vereffel, o rechter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lang sal die godeloose, o Heere, hoe lang sal die godeloose jy wel? Hulle smal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongerechtigheid vereffelen. O Heere, hulle verbreisel die volk, en hulle verdruk die erfdeel. Hulle maak die wee die wee en die vreemdeling doet en vermoor die weese en sê, die Heere sien dit niet, en die God van Jacob merkt dit niet. Let op, hoe onverstandig is onder die volk, en jylle dwaase, wanneer sal jylle verstandig word. Sal hy wat die oorplant, nie oor nie, of hy wat die oog formeer, nie sien nie. Sal hy wat die nasies tuchtig, nie straf nie, hy wat die mens kennis leer. Die Heere ken die gedagtes van die mensen, dat hulle nietigheid is. Welgelik zalig is die man, beheerde, wat u onderrig en wat u leer uit die wet, om onrust te gee van die dae van teespoed, totdat die kuil vir die godeloose gegrawe word. Want die Heere sal sy volk niet verwerp en zal sy erfdeel niet verlaat nie, van die rechtspraak zal terugkeer tot gerechtigheid, en al die oprechtes van hart zal dit volg. Wie zal voor mij optreden in die kwaaddoeners? wie zal mij bijstaan in die werkers van ongerechtigheid? Als die Heere voor mij niet hulp was niet, dan het mijn ziel gauw in die stilte gewoon. Als ik denk, mijn voet wankel, dan ondersteun je goede dieren uit mij, o Heere. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldig, dan verkwik je vertrusting in mijn ziel. In die rechterstoel wat onheilstig, met die gemeenschap, wat moeite versint in die inzettingen in. Hulle bestorm die leven van die rechtvaardige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Heere is een rotsvesting voor mij, en mijn God die rots van mij toevlug. En hij laat hulle ongerechtigheid op hulle terugkeer en verdaag hulle in hulle boosheid, die Heere onze God verdaag hulle.